บุ๊กทูสิบเจ็ดรอบบ้านอีหูชบ้านของเราอยู่ที่นี่ Det er vores hus. หลังคาอยู่ข้างบน Ovenpå er taget. ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่าง Nederst er kælderen. มีสวนอยู่ข้างหลังบ้าน Bag huset er der en have. ไม่มีถนนอยู่หน้าบ้าน Foran huset er der ikke nogen gade. มีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน Ved siden af huset er der træer อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ Her er min lejlighed ห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่ Her er køkkenet og badeværelset ห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ Der er stuen og soveværelset ประตูบ้านปิด Døren er lukket. แต่หน้าต่างเปิด Men vinduerne er åbne. วันนี้อากาศร้อน Det er varmt i dag. เรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น Vi går ind i stuen. มีโซฟาและเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั่น Der er en sofa og en lænestol. เชิญนั่งค่ะ Sid ned. คอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Der står en computer. สเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น Der står et stereoanlæg ชุดทีวีเป็นของใหม่ Fjernsynet er helt nyt